بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته današnji hadis zabilježio nam ima muslim Pa prenio ga je Ebu Dhr radijallahu ta'ala anhu. U njemu stoji da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao Yusbihu ala kulli, kulli sulama min ahadikum sadaka. Svako jutro dužni ste za svaki svoj zglob na tijelu dati sadaku. Fa kullu tesbihatin sadaka svako subhanallah koje kažete u toku dana je sadaka. Wa kullu tahmidatin sadaka. Svako alhamdulillah koje kažete u toku dana je sadaka. Wa kullu tahlilatin sadaka. Svako la ilaha illallah koje izgovorite u toku dana je sadaka. Wa kullu takbiratin sadaka. Svako Allahu akbar koje izgovorite u toku dana je sadaka. Wa amrun bil ma'ruf sadaka. Ako naredite nekome da čini dobro, i to je sadaka. Wa nahyun 'anil munkar sadaka. Ako nekoga spriječite da radi zlo, i to je sadaka. I sve je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem nabrojao i onda je kazao: "Wa yujzi min zalik rak'atani yarkahu ma min A sve to zamjenjuje, sve te sadake, 360 sadaka u toku dana treba čovjek da ima da bi zahvalio samo na blagodati što ima z globove. وَيُجْزِعُ مِنْ ذَلِكَ رَكَاتَانِ I sve to mijenja dva rekata namaza u vrijeme duha. Koji je to vrijeme duha i kada počinje? vrijeme duha namaza počinje od izlaska sunca, odnosno kad ono malo odskoči na nebu, znači nekih desetak minuta nakon izlaska sunca, pa do predpodne, na pet minuta prije podne, tada ističe, to je vrijeme duha namaza. U tom periodu dva rekata ove na file, dva rekata mijenjaju sve ove sadake. I odužili smo se sa Allahovom dozvolom i njegovom dobrotom prema nama za blagodat iz globova koje imamo za jedan dan. Duha namaz klanja se dva rekata bez posebnog nijeta, zanijetiš srcem da klanjaš dva rekata duha i klanjaš kao uobičajeni sabatski sunnet. Dva rekata, što se tiče kratkoće i dužine, to je prepušteno tvom izboru. Što se tiče i broja rekata, nije ograničen. Možemo klanjati dva. Ovdje je poslanik Ali Svatom Svetom kazao za te sadake, da bi se odužili, dovoljna su dva rekata. Ali duha namaz može se klanjati i četiri rekata, može se klanjati i šest rekata, može i osam, može i više koliko Allah otvori čovjeku ta doba. Odnosno, od izlaska sunca do predpodne. Najbolje ga je klanjati ako klanjamo više od dva, dva po dva. Dva predamo sela, pa dva, pa predamo sela i tako se klanja ta anafila. Wallahu alamu. وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته